بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى فضل bilan fiqh jihod darsligimizni yana davom ettiryapmiz alloh subhana taolo bu darslarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin va dinda faqih bo'luvchilardan qilsin mana bu fiqhlarni o'rganishligimiz bizga islom miqyosida umuman dunyo miqyosida faqihlik bilan harakat qilishligimizga yordam beradi dinda faqih bo'lgan kishi xatolarga kamroq tushadi va mana bu bilan ibodat to'g'rilanadi hammamizga ma'lum ibodatni turlari ko'p va mana bu ibodatlardan eng cho'qqisi bo'lgan jihod fiqhga muhtoj bo'ladi kimki alloh subhanahu va taoloni yo'lida jihod qilaman desa iloji yo'q mana shu fiqhlarni o'rganishligi kerak bo'ladi xosatan bugungi kunimizdagi mujohidlar shom diyorida bo'lsin afg'oniston diyorida bo'lsin qayerda jihod qilib turgan birodarlar bo'lsa mana shularga vojib bo'ladi jihod fiqhini o'rganishlik Va mana bu o'rganishlikni muqobilida mujohidlar ko'plab foydalarni topadi va mana shu bilan ibodati to'g'ri bo'ladi va robbisiga inshaalloh yaxshi holatda yo'liqadi hamma narsani o'zini fiqhi bo'lgani kabi demak jihodni ham o'zini fiqhi bor mana shu fiqhni o'rganishligimiz jamiyatga hamda atrofdagilarimizga qolaversa o'zimizga ham katta foyda bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallamni da'vat uslublari bizga juda katta bir fiqhni qoldirib ketdi ibn qoyim rahimaulloh aytadilarki alloh subhana taolo birinchi bo'lib bandasiga o'zini ismi bilan o'qishlikni nozil qildi iqro bismi robbikalazi xalaq mana shu narsa nubuvvatni boshi edi va nabiy sallallohu alayhi vasallamga keyinchalik tablig'i ya'ni da'vatni yetkazishlikni keng yoyishlikka buyurdi va ya ayyuhal muddasi qum fanzir oyatini nozil qildi ey kiyimlarga burkangan zot turing ogohlantiring dedi demak da'vatni boshi iqro ilm olishlik bilan boshlandi va undan so'ng insonlarga yetkazishlikka buyurildi nabiy sollallohu alayhi vasallam yaqinlariga o'zini qavmiga va o'zini atrofidagi arablarga yetkazishlikka buyurdi va sekin sekin mana bu narsa kenglik bilan keyin tezlik bilan yoyilib bordi da'vatni boshida qaraydigan bo'lsak jangsiz jizyasiz sabr bilan kofirlardan qo'lini tiygan holatda da'vat qilishlikka buyurildi nimaga o'sha paytda qudrat yo'q edi qitolga jang qilishlikka ya'ni biz aytmaymizki islom faqat jang qilib da'vat qilish yo'q da'vat qilinadi da'vatga qarshi chiqib turgan katta tog'utlarni yo'qotishlik kerak nimaga chunki u insonlarni ko'zlarini berkitib turadi haq bu yerda haq u yerda deb bu haq emas bu nohaqmi bu haq mana bu yerda deb insonlarni chalg'itmoqchi bo'ladi lekin da'vatni e, mana bu mag'izli nuqtasi mana shu tog'utni olib tashlashlik o'zi va mana shu tog'utni olib tashlab insonlarga yakka yagona alloh subhana taologa ibodat qilishligini tushuntirishlik edi va alloh subhana taolo nabiy sallallohu alayhi vasallamga hijrat qilishlikka izn berdi nimaga chunki hijrat qilib chiqqandan keyin inson kengroq faoliyat yuritishligi mumkin bo'ladi va undan keyin jang qilishlikka izn berdi va alloh subhana taolo buyurdiki nabiy sollallohu alayhi vasallamga kim jang qiladigan bo'lsa mana shularga qarshi jang qilishlikka buyurdi demak alloh subhanahu taolo bundan keyin mushriklarga qarshi jang qilishlikka buyurdi hatta yakuna kulluhu lillah kulluhu lillah va dinni hammasi Allohga bo'lmaguniga qadar jang qilishlikka buyurdi demak mana shu ishlarning natijasida kofirlar bilan kofirlar bilan bo'lgan muomalamiz 3 qismga bo'lindi birinchisi ahli sulh va hudna ya'ni sulh ahllari va ikkinchisi ahlul harb harb ahllari va uchinchisi ahli zimma ahli zimmalar endi alloh subhana taolo ahd egalarini va sulh egalarini ahdlariga vafo qilishlikka buyurdi modomiki ular ahdlarini ustida turar ekan agar ular mana bu ahdlarini buzilishligidan qo'rqadigan bo'lsak ularga qarshi jang qilmaymiz hatto mana bu ahdlarni buzilishligi ma'lum bo'lgunga qadar va alloh subhana taolo kim mana shu ahdga qarshi chiqadigan bo'lsa mana shunga qarshi jang qilishlikka buyurdi Baro Baroat surasi nozil bo'lgan paytida, Tavba surasi nozil bo'lganda mana bu qismlarning hukmlari ma'lum bo'ldi. Va Alloh subhanahu taolo o'zini dushmanlariga qarshi ahli kitoblardan bo'lgan o'zini dushmanlariga qarshi jang qilishlikka buyurdi, hatto ular jizyani to'liq bermaguniga qadar yoki islomga kirmaguniga qadar va mana shu narsada kofir va munofiqlarga qarshi jihod qilishlikka buyurdi va ularga qarshi qattiq qo'l bo'lishlikka buyurdi jihod qilish bilan bo'ladi bugungi kunimizda masalan avtomatlarni olaylik til bilan bo'ladi va munofiqlarga qarshi ya'ni til bilan bo'ladigan jihodda ham e, katta bir o'rini bor bugungi kunimizda mana e, da'vat ahllarini ko'rib turibmiz munofiqlarga qarshi haqiqiy tillari bilan jihod qilishyapti demak mana bu hukmlarni yaxshi tushunadigan bo'lsak biz o'zimizni kimligimizni yaxshi bilib olamiz va dushmanimizni kimligini yaxshi bilib olamiz va ularga qarshi qanday muomala qilishligini ham yaxshi bilib olamiz mana shu dinda faqih fiqni o'rganishlikni eng katta samarasi foydasi mana shu bo'ladi demak baroat surasi bizga kofirlar bilan ahtibor bo'lgan kofirlar bilan qanday muomala qilishlikni o'rgatdi va ahtibor kofirlarni ham uch qismga bo'lib qoldi birinchi qism qatl qilishlikka buyurilgan kofirlar ular mana shu ahdlarni buzgan va mana shu ahdni qoyim qilishlikka tur bermagan kofirlar va ular mana shu ahdlarni buzganligini zohir qiladigan bo'lsa ularga qarshi jang qilinadi ikkinchi qism e, ularga vaqtinchalik ahdi bo'lgan kofirlar ular bilan ahdlarni buzilmaydi va ular e, bizga qarshi biror bir kofirga yordam bermaydi va biz ham ularni ziddiga biror bir kofirga yordam bermaymiz Xo'p, agar mana shular ahdini vafo qiladigan bo'lsa ahdini ya'ni muddatini tamomiga yetkaziladi va ular ular bilan ahd qolmaydi va uchinchi qism ular bilan ma'lum bir vaqt ya'ni muddatli ahd bo'lmaydi yoki ularga qarshi jang ham qilinmaydi balki ular bilan mutlaq ahd bo'ladi biror bir muddatga kelishilmagan agar mana bular ahdini buzadigan bo'lsa 4 oy kutiladi va mana shu to'ra oy o'tgandan keyin e, ularga qarshi jang qildi alloh va taolo aytgandek fasihu fil ardi arba'at ashhur yerda o'sha 4 oy kutib yuringlar ya'ni va undan keyin aytdiki "Fa faida insarhal ashhurul hurum faqtulul mushrikin agar 4 oy mana shu urush urush qilishlik harom bo'lgan 4 oy chiqib ketadigan bo'lsa mushriklarga qarshi jang qilinglar deb buyurdi va vaqti bor ya'ni ma'lum bir vaqtga muddatga ahdlashilgan kofirlarni ahdga vafo qilishlikka buyurdi e, mana bu kofirlarni tik qo'yishlikka buyurdi ya'ni salomat qo'yib qo'yiladi agar o'sha ahdi tugaydigan bo'lsa ularga jang qilishlikka o'tiriladi endi hop bugungi o'tadigan darsimiz e, kofirlarni turlari haqida edi o'zi kofirlarni turlari to'rt qismga bo'linadi mana shuni inshaalloh bugun e, muddatimiz yetganigacha tushuntirishlikka harakat qilamiz demak birinchi qism bu vaqtinchalik omonlik berilgan kofir masalan shunday kofirki unga omonlik beriladi ma'lum bir muddatda masalan u e, islomni bilishlik uchun kelgan bo'lishi mumkin mana shu holatda keladigan bo'lsa u alloh subhana taoloning kalomini eshitadi agar xohlasa iymon keltirib qoladi biz bilan va xohlasa qaytib ketadi yoki tijorat uchun kelgan kofir ma'lum muddatga 3 oy masalan tijorat qilishlik uchun kirdi 3 oy tijoratini qilib qaytib chiqib ketadi va islomda bir narsa borki qachon kofirlar bizdan omonlik so'rasa ularni eshitishlikka buyurilganmiz va ularga islom diyorlariga kirgizishlikka ruxsat beriladi ma'lum bir muddatga bunga alloh subhana taoloni quyidagi so'zi dalil bo'la oladi alloh subhana taolo aytadiki astag'du billah وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون yaxshilab e'tibor beramiz alloh subhana taolo aytadiki agar mushriklardan birontasi panoh so'rasa senga panoh bergin toki u Allohning kalomini eshitsin so'ngra uni omonlik joyiga yetkazib qo'y bu ularni bilmaydigan qavm bo'lganligi uchundir ya'ni bu islomda e, mushrik bilan gaplashishlik sulh qilishlik bor narsa E, biz bir bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, har bir qavm bilan gaplashayotganda e, odillikni unutib qo'ymasligimiz kerak. Demak, mushrik kirishligi, e, u bilan gaplashishlik, muomala qilishlik, hatto Allohning kalomini eshitgungacha gaplashishlik joiz bor narsa bu. Bizda endi bir kishini, masalan, kimnidir birorta prezidentni murtad yo boshqa sanagan bo'lsa, dalil uchun so'rashib turganini rasmini qo'yib qo'yadi. bu narsa dalil bo'la olmaydi aslida. to'g'ri biz uni masalan murtad ekanligini yoki bir shariatga zid qilgan ishlarini dalil bilan keltiramiz bilamiz uni keltirsak ham dalil bilan keltiramizda dalil keltirishlik bunday faqat so'rashib qo'ygan rasmini qo'yib qo'yishlik yoki bo'lmasam bir e, kursida bu o'tiribdi u e, balandroq kursida o'tiribdi degan dalillarni ko'ramiz masalan e, turkiyani prezidenti haqida ko'p shunaqa narsalar masalan rim papasi bu yerda o'tiribdi u bu yerda o'tiribdi bunaqani qilmadi bu narsa bir insonni qadrini yo ko'tarib qo'ymaydi yo bir tushirib qo'ymaydi yoki bu bilan murtad sanamaymiz yoki bu bilan musulmon ham deb sanamaymizda ya'ni bir islomda o'zini ko'rsatilgan dalillar bo'yicha gaplashishligimiz kerak faqat suratlar bo'yicha emas demak mana shu holatda agar kofirlar bizdan ijobat qilib so'rab keladigan bo'lsa omonlik berib mayli Allohning kalomini eshit yoki tijorat uchun kelmiz shunday deymiz mana bu omonlik bo'lsa har bir musulmondan sahih bo'laveradi xoh u ayol kishi bo'lsin xoh qul bo'lsin chunki sahhaynda keladi e, umma hani bint abu Talib aytadiki zahabtu ila rasul sallallohu alayhi vasallam e, amal fathi fawajadtuhu yaqtazil nabiy sallallohu huzuriga o'sha fath bordim u kishini g'usul qilayotgan holatda topdim fa fatima bintuhu tasturuhu e, Fatima u kishini qizlari ya'ni to'sib turardi, ya'ni o'sha narsa bilan to'sib turgan. Qolat fa fasallamtu alayhi va qol man hadi? Man hadihi? va nabiy sallallohu alayhi vasallamga salom berdim va nabiy sallallohu alayhi vasallam bu kim deb aytdi va aytdimki ana ummani bint abi tolib man shu mana shu ummahani bint abi tolibman ya rasululloh dedi marhaban bi ummahani ya'ni xush kelibsan ummahani deb aytdilar فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات multahifan fi thawbin wahidin. Demak, bitta kiyimga o'ralgan holatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'usuldan chiqib 8 rakat nafl namoz o'qildi. Falamma insarafa qultu shunda menga burilgan paytda aytdimki ya Rasululloh zama ibn ammi ummi annahu qatilun rajulun qad ajartuhu fulan ibn Hubayra Ya Rasululloh fulan ibn Hubayrona men o'sha omonlik bergan kishini akam ya'ni o'zimni akam yoki ukam o'ldiraman deb aytyapti. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Qad ajarna man ajarti ya ummi hani" dedi. sen kimmi o'sha omonlikni bergan bo'lsang biz ham unga omonlik beramiz ummahani deb aytdi mana shu paytda zalika duha duha payti edi duho namozini o'qigan ekan nabiy sallallohu alayhi vasallam sakkiz rakat qilib mana shunday deyapti demak o'sha paytda ayol kishi ancha bir kishiga omonlik berib qo'ygan va nabiy sallallohu alayhi vasallam kimga omonlik bergan bo'lsang biz ham unga omonlik berganmiz ya'ni musulmon kishini har bir o'zini hurmat qilishlik kerak birodarchilik nimalarni hurmati bor hozir bugungi kunda ko'rasiz insonlar bir birini gapini eshitmaydi u bundan bu ma'ruzani eshitib olgan bu bunisidan bu ma'ruzani eshitib olgan tortishib yuraveradi o'rtaga kelish yo'q yo'q din unaqa emas bir aqidaviy katta ixtilof emasmi fiqiy masalada umumiy ishlarda bir birimizga quloq solishligimiz bir birimizga kelishligimiz kerak er xotin o'rtasida bo'lsin o'g'il bilan o'sha otani o'rtasida bo'lsin kim qaynona qaynota bilan qaynota bilan kuyov kim o'rtasidagi munosabat bo'lsin chuqur ketib ziddiyatga borib hamma narsani cho'rt uzib qo'yishligimiz shart emas hamma bir birini eshitishi kerak hurmat qilishi kerak bu islom jamiyati o'zi ozchilik bo'lsa bugungi kunimizda bir birini hurmat qilgan holatda yurishlik kerakda bo'lmasa bir birimizni musulmonchilik hidi qolmaydi hidi ya'ni islomni hidi qolmaydi bizni o'zimizni bir mo'tabar hidimiz bor musulmonlarni mana shu narsani ketkazib yubormaslik uchun bir birimiz bilan qattiq ziddiyatlik e, narsalarga bormaslikka harakat qilishimiz kerak va bir birimizni hurmat qilish omonlik beryaptimi ayol kishi omonlik beryaptimi olinadi ayol kishi maslahat berishligi mumkin ba'zan eshitiladi qani balki to'g'ri chiqib qolishligi mumkin yo'q uni aqli noqis dini noqis deb chekkaga surib qo'yilmaydi demak nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu so'zni aytgan ekan demak ulamolar ixtilo e, e, ya'ni ahli ilmlar ijmo qilishganki mana bu omonlik berilgan kofirni musulmon kishi ehtirom kerak chunki mana bu narsada e, islomning bir manfaati bor islomga da'vat bor ya'ni biz e, kofirlarga qattiq qo'l bo'lishi kerak mo'minlarga qalin bo'lishi kerak deymiz lekin o'sha bir ma'siyat qilib yurgan lekin u musulmon masiyat qilib qilib yurganga juda bir qattiq qo'l bo'lamiz yo'q uni masalan to'g'ri qattiq qo'l bo'lishlikni o'rni bor agar lekin u foyda olib kelmaydigan bo'lsa uni foydasi yo'q qattiq qo'l bo'lib turishlikni bizni harakatimiz hammasi islom foydasiga yurishi uchun bo'lishi kerak Garchi biz g'azabimiz tez, jahlimiz tez chiqadigan odam bo'lsak ham, garchi bizni gavdalarimiz kelishgan, birortasini kelib biz urib qo'yadigan holatda bo'lsak ham, e, islom foydasi uchun kelishlikka harakat qilishimiz kerak. Islom foydasi uchun agar bizni jim turishligimiz e, bo'ladi, kerak bo'ladigan bo'lsa jim turamiz, gapirmaymiz o'sha holatda. E, hop Nabiy sallam aytgandek, al-mu'minu tatakaffa dimahum wa hum yadun ala man siwahum wa yas'a bi dimmatihim adnahum. Nabiy sallam aytadiki, musulmonlarning qonlari bir xil. oq oq qoni qimmatroq qora tanli kishining qoni arzonroq degan narsa yo'q suriyani qoni arzonroq Suriyalini yoki O'zbekistonlini qoni qimmat degan narsa emas Hammaning bolasi musulmon uchun bir farzand va ular o'zidan qarshiligiga ya'ni o'ziga qarshi bo'lgan kimsalarga bitta qo'ldir va ularni eng quyisini omonligi ham e'tiborli bo'ladi xo'sh demak ikkinchi qism kofirlar eh, ahdi bor bo'lgan kofirlar demak birinchisi omonlik berib kirgizgan kofirlar edi, islomni bilishlik uchun yoki tijorat uchun. Ikkinchi kofirlar bu ahdi bor bo'lgan kofirlar. Wa humul kuffaru allazi ahadahumul muslimuna ala tarkil qital li maslahatil muslimin. Mana bu kofirlar musulmonlar maslahat uchun ularga qarshi jang qilishlik tark qilingan musulmonlar bilan ahdi bo'lgan kofirlardir. Va ajma alal ulama ala jawazi muahadatihim. Mana bular bilan ahd qilishlikka ulamolar joiz ekanligiga ijmo qilishgan. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam أحد قريشا على ترك القتال عشر سنين آه، في سلح الحديبية دمك نبي صلى الله عليه وسلم حديبية سلح ده اون يلقى قريش بلان آه، جان قلشلينا ترك قلشلينا أحد قلده çünkü آه، لما في ذلك من المصلحة العظيمة للمسلمين في نشر الإسلام في قبائل آخر أخرى çünkü bana bu narsada boshqa qabilalar qabilalarda islomni qabul islomni tarqatishlikka va musulmonlarga katta foyda bor ekanligi katta foyda bor edi mana shu narsada ya'ni shuni orqasidan islom da'vati yoyildi ular bilan jang qilmasdan turib ancha tayyorgarlik ko'rib olindi va boshqa narsalar boshqa yerlarni fath qilib olindi quvvat to'plab olindi demak e, mana bu yerda nabiy sallallohu alayhi vasallamni qurash bilan jang qilishlikda ma'no yo'q edi da'vat qilishlik kerak edi adadni ko'paytirib olishlik kerak edi mana shuning uchun ham mana shu da'vat orqasidan 10 minglab insonlar islomga kirdi va makkani fathidan keyin undan ham ko'p bo'lib ketdi <clears throat> demak mana bu narsa alloh subhanahu taolo tomonidan bo'lgan ne'mat bo'ldi <clears throat> insonlarni ko'rasiz masalan e, musulmonlar biror yerda sulh qilib qo'ysa eh attang yo bir narsa bir xorlik yo bu yerga qarashlik kerak agar haqiqatda musulmonlar uchun foyda bormi sulh qilamiz yo foyda bo'lmasa qilmaymiz shu narsani yaxshilab bilib olishimiz kerakda e, demak musulmonlarni sulh qildi degani xor bo'ldi degani emas yo jang qildi degani izzat topib ketdi degani ham emas har bir holatda o'zini hukmi bor musulmonlarni quvvati yetmayaptimi katta zarar olib keladimi jangni qilmay turamiz sulh qilamiz mana bu narsa islomda bor narsa chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam qildi hech kim ayta olmaydiki nabiy sallallohu alayhi vasallam xato qildi deb ha bugungi kundagi ahli ilmlar bo'lsin yoki jihodiy jamoatlar bo'lsin mana shu narsadan o'rniga olib qiladida havodan olmaydi bu sulh qilishliklarni biz endi nafsimizga to'g'ri kelmay qolsa yoki bir o'sha jamoatni yomon ko'radigan bo'lsak sulh qilib qo'yadigan bo'lsa mana kofirga qo'l berdi yoki boshqa deyishligimiz joiz emas va alloh subhanahu taolo shundan keyin oyat nozil qildiki idaja nasrullohi val fath faraitan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja Qachonki agar Allohning nusrati keladigan paytda va fath keladigan paytda insonlarni dinga top-top bo'lib kirayotganini ko'rasiz deb aytdi Alloh subhanahu taolo. Demak, e, mana bu ahdi kimsalar e, musulmonlarni xalifasi tarafdan, ya'ni musulmonlarning foydasi uchun ahdlashiladi. Shofiy rahimahulloh aytadiki, e, kofirlar bilan ahd qilishlik 10 yildan ortiq bo'lishligi joiz emas deb aytadi. Va ba'zi bir ulamolar agar foyda bo'ladigan bo'lsa mana bu muddatni cho'zishlikka joiz deb aytishgan va ba'zi bir ulamolar bunga e, shayx islom ibn taymiya ham kiradi e, kofirlar bilan mutlaq ahd qilishlik joiz deb aytadi agarki qachon mana shu narsaga musulmonlar musulmonlar ummatiga foyda bo'ladigan bo'lsa yoki qachonki o'sha kofirlarga jang qilishlikka toqat bo'lmay qoladigan bo'lsa va mana bu holatda e, musulmonlarni ommasiga mana shu ahd masalalarini tushuntirib qo'yishlik kerak bo'ladi xosatan amirlar yo boshqalar bu ahd e, musulmonlarni xalifasi yoki amiri yoki noibi tarafidan bo'ladi xohlagan kishi borib ahdlashib kelavermaydi bu narsani ham yaxshi bilib qo'yishimiz kerak va agar ahdni buzmoqchi bo'ladigan bo'lsa kofirlarga qachon musulmonlarni kuch to'planib jang qilishga qudrati bo'ladigan bo'lsa mana bu ahding buzilyapti deb aytib qo'yiladi va ularni xabardor qilinadi e, va mana bu ahdni buzishlik ham ahdni buzishlik ham ahd qilishlik qanday musulmonlarni foydasi uchun qilingan bo'lsa ahdi buzilgan mana shunday musulmonlarni foydasini ixtiyor qilgan holatda bo'ladi demak mana bularga ahdi buzilganligini aytib qo'yishlikka alloh subhana taolo buyurgan va aytdiki mana bu ahdi buzilganini ularga teng tashlagin aytgin kofirlar bilan ahd buzilgan bo'ladigan bo'lsa ahdi buzmoqchi bo'lsang undan keyin ularga qarshi jang qiladi alloh subhana taolo aytgandek va innaka min ba'di ahdihim ta'anu fi dinikum فقاتلوا aimmatal الكفر innahum la aymana لهم la'allahum yantahun mana shu oyatni yaxshilab bir diqqat bilan eshitadigan bo'lsak alloh subhanahu taolo bizga bugungi kunimizga ham ko'p holatlarni bayon qilib o'tib ketdi va innakasu aymanahum min ba'di ahdihim va ta'anu fi dinikum agar ahd berganlaridan keyin ahdlarini buzsa va diningizga ta'na toshini otsa faqatilu aimmatal kufr kufr boshlariga qarshi jang qiling kimga kufr boshlariga qarshi demak hamma narsani birinchi boshini ketkazadigan bo'lsa tugaydi va alloh subhanahu taolo nima deyapti shu bilan innahum la aymana lahum zero kofirlarning ahdlari yo'q biz ovora bo'lib umid qilib o'tirmaylik Kofirlar ahdi yo'q laallahum yantahun shoyatki mana shu bilan to'xtasa demak biz kufr boshini uradigan bo'lsak bu to'xtaydi ekanda pastdagilar bilan olishib o'tirishlikni pashaqlashib o'tirishlikni foydasi yo'q ekan biz o'sha kufr boshini uradigan bo'lsak hamma narsa to'xtaydi ekan mana shu haqiqiy siyosatdan bo'ladi mana shuning uchun ham nabiy sallallohu alayhi vasallam quraysh ahdini buzganligi uchun ularga qarshi jang qildi kofirlarda hech qachon ahd yo'q biz shu ahd yo'qligini esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak kayfa yakunu lil mushrikina ahdun indallohi va inda Rasuli illa allazina ahadtum indal masjidil harom qanday qilib mushriklarga Allohning huzurida va uni rasulining huzurida ahd bo'lishi mumkin magar siz bilan masjidil harom oldida ahdlashganlar bundan mustasno فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين قاچان بز اولاغا بلان بيرغا اختا تور بيرامز قاچان كي اولا اختا تورسا كيين بز اختامزدا تور بيرامز اولا اختادا تورماسا كان مادامكي بز اختامزدا تورمايمز اولاغا قارشا جان قلاشيغيمز كيرك شونجو الله سبحانه وتعالى متقيلارني ياخش كوراد ديب ايتيبتي مانا شو جان قلاشليك اوزو تقوادان بولاد كيف ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضوكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون qanday qilib ularga ahd bo'lsinki ular agar sizdan ustun kelishsa na ahdga va na burchga rioya etmasa kibrli tursa uni qilamiz buni qilamiz deb ahddan keyin shartlarni qo'ysa qanday qilib ular bilan bizni ahdimiz qoladi ular na bir ahdga na na bir burchiga rioya qiladigan odam emas ular sizni og'izlaringiz bilan rozi qiladi ya'ni og'izlari bilan rozi qilmoqchi bo'lishadi lekin qalblari ko'nmaydi bu narsaga ularni ko'plari albatta fosiq faqatgina og'iz bilan rozi qilishlikka dinni zarariga musulmonlarni rozi qilishlikka harakat qiladi. Qurolingni tashla deydi. Biz senga davlat qurib beramiz deb rozi qilmoqchi bo'ladi. Lekin mana bu ahdlarda umuman vafo yo'q. Mana shu holatda din bizga jang qilishlikka buyuradi. Alloh subhanahu taolo barchalarimizga o'zi ochiq qalb bersin. Ochiq qalb bo'lmasa ekan biz dinimizni hech qachon yaxshi tushuna olmaymiz. Shuning uchun agar kofirlar bizga qarshi ahdini buzishlikdan qo'rqilinadigan bo'lsa, ularga qarshi jang qilinadi va ularga kutib turishlikka biror bir o'rin yo'q. va ular bilan birga ahd ham yo'q. Mana bu holatda ahd buziladi va ularga qarshi jang qilinadi. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo agar e, fa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa innalloha la yuhibbul khoinin. Agar bir qavmni ahdini buzib qo'yishligidan qo'rqadigan bo'lsang, xiyonat qilishligidan qo'rqadigan bo'lsang, ularga mana bu ahd buzishlikni teng tashagin o'rtaga. Alloh subhanahu taolo hech qachon xoinlarni yaxshi ko'rmaydi. <clears throat> Demak, biz har bir holatda Allohni aytganini qilaverishimiz kerak. Garchi biz unga zarar deb ko'rayotgan bo'lsak ham, zohiran zarar ko'rinsa ham. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sizlarga qital, jihad farz qilindi. Garchi uni yomon ko'rsangiz, agar sizlar bir yaxshilik deb o'ylagan narsaning ortida yomonlik bordir, balki sizlar yomonlik deb o'ylayotgan narsaning ortida yaxshilik bordir. sizlar bilmaysizlar Alloh biladi deb aytadi haqiqatdan ham biz bilmaymiz Alloh biladi shuning uchun ahli ilmlarga quloq solish kerak ilmda cho'qqida chiqqan ahli ilmlarga quloq solish kerak va ularni aytganini qilish kerak garchi bizni siyosatimizga garchi bizni nafsimizga to'g'ri kelmasada alloh subhanahu taolo barchalarimizni mana shu haqda bardavom qilsin inshaalloh bugun mana shu bilan darsimizga kifoyalanishlikka harakat qilamiz agar xato kamchilik bo'lgan bo'lsa bu o'zimizni nafsimizdan biz faqat insonlarga yetkazuvchi va tarjima qilib beruvchi kishimiz xolos Alloh subhanahu taolo barchalarimizni qalblarimizni haqda sobit qadam qilsin. To'g'ri bo'lgan joylari albatta Alloh subhanahu va taolodan. Alloh subhanahu taolo bu ummatga izzatini qaytarib bersin va bu xorlikdan uzoq qutqarsin. Keyingi darsimiz inshaalloh bu 3-chi qism kofirlar bilan bo'ladi, muomala bo'ladi. Bu bir demak birinchi qismimiz bu omonlik berilgan, ya'ni kirib chiqib ketadigan kofir haqida. Ikkinchi qism ahdi bor kofirlar haqida haqida edi va 3-chi qism bu ahli zimma ya'ni zimmiylar musulmon davlatini ichida yashab jizya to'lab yashaydigan kofirlar haqida bo'ladi va jizyani hukmlari haqida bo'ladi subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk